8-chi pora an'om surasining 111 yuz oyatidan boshlanadi mabodo biz ularga farishtalarni tushursak va o'liklar tirilib ularga gapirsa hamda hamma narsani kafil sifatida ularga ularning muqobiliga jam qilganimizda ham Alloh xohlaganidan boshqalari iymon keltirmagan bo'lar edilar lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar shuningdek har bir payg'ambarga insu jinning shaytonlarini dushman qilib qo'ydik ular aldash maqsadida soxta xushsuxanlik bilan bir birlariga vasvasa qiladilar agar rabbingiz xohlasa bunday qilmagan bo'lar edilar ularni ham to'qiyotgan bo'xtonlarini ham qo'yavering u soxta so'zlardan oxiratga ishonmaydiganlarning dillari ta'sirlanishi va u bilan qanoatlanib qiladigan narsa gunohlarini qilishlari uchun vasvasa qildilar ularga ayting Allohdan boshqa hakam izlayimmi holbuki u sizlarga kitob qur'onni batafsil nozil qilgan zotdir biz kitob bergan ahli kitoblar u qur'onning haqiqatan rabbingizdan nozil qilinganini biladilar bas siz aslo shak qiluvchilardan bo'lmang rabbingiz so'zi rostlik va adolat jihatidan kamolga yetdi uning so'zlarini o'zgartiruvchi kuch yo'q u same eshituvchi va alim donodir yer yuzidagi ko'p kishilar so'ziga itoat qiladigan bo'lsangiz sizni Alloh yo'lidan yanglishtiradilar ular faqat gumonga beriladilar va faqat yolg'onchilik qiladilar albatta Rabbingiz uning yo'lidan yanglishgan kimsani ham yaxshi biluvchi va u hidoyat topganlarni ham yaxshi biluvchidir bas ey musulmonlar agar uning oyatlariga iymon keltiruvchi bo'lsangiz so'yishda Allohning nomi aytilgan narsa halol hayvonlar go'shtidan tanovvul qilingiz sizlarga ne bo'ldiki Allohning nomi aytilgan narsa hayvon go'shtlaridan yemaysizlar vaholanki u sizlarga harom qilgan narsalarni zarurat holatingiz mustasnoligini batafsil bayon qilgan edi albatta ko'pchilik o'z havoyu xohishlari tufayli bilmasdan o'zlarini yanglishtiradilar albatta rabbingiz tajovuzkorlarni biluvchiroq gunohning oshkorasini ham maxfiysini ham tark edingiz albatta gunoh qilganlar qilmishlari tufayli jazolanadilar Allohning nomi aytilmagan narsalardan yemangiz zero u fosiqlikdir shaytonlar esa o'z do'stlari mushriklarni sizlar bilan bahslashishlari uchun vasvasa qilurlar agar ularga itoat qilsangiz albatta sizlar ham mushriklarsiz o'lik kofir bo'lgan odamni hidoyat bilan tiriltirib unga odamlar ichida o'zi bilan olib yuradigan nur iymonni berganimizdan keyin u zulmatlar ichida qolib undan chiqmaydigan kimsaga o'xshaydimi shunga o'xshash kofirlarga o'z ishlari zinatli ko'rinadigan qilib qo'yildi shuningdek har bir qishloqda uning yirik jinoyatchilarini u yerda makr qiladigan etib qo'ydi o'zlari sezmagan holda ular faqat o'zlarigagina makr qiladilar ularga biror oyat yoki mo'jiza kelsa aytadilar bizga Allohning boshqa payg'ambarlariga berilgani kabi oyat yoki mo'jizalar berilmagunicha sira iymon keltirmaymiz Alloh payg'ambarlikni qayerga qo'yish ravo ko'rishni yaxshi biluvchidir jinoyat qilganlarga makr qilganlari sababli Alloh huzurida xorlik va shiddatli azob muhayyodir Alloh kimni hidoyatga yo'llashni iroda etsa uning ko'ksi qalbini islom uchun keng ochib kimni adashtirishni iroda etsa ko'ksini go'yo osmonga ko'tarilib ketayotgandek tor va siqiq qilib qo'yadi shunday qilib Alloh iymon keltirmaydiganlarga loyiq jazoni ravo ko'rgan Rabbingizning to'g'ri yo'li shudir eslatma oluvchi qavm uchun oyatlarni batafsil bayon etdi. ular uchun parvardigorlari huzurida tinchlik diyori jannat bordir qilgan solih amallari sababli u ularning do'stidir ularning hammasini jam etadigan kunda aytamiz ey jinlar to'dasi insonlardan siz chalg'itganlar sonini ko'paytirdingiz-ku. Shunda ularning insonlardan bo'lgan do'stlari ey Rabbimiz biz shunchaki bir-birimizdan foydalandik va o'zing biz uchun belgilagan muddatga yetib keldik deganlarida Alloh aytadi joyingiz do'zax u yerda mangu qolursiz illo Alloh xohlagan vaqtlar bundan mustasnodir albatta Rabbingiz hikmat va ilm sohibidir shunday qilib zolimlarning qilmishlari sababli birini biriga yaqin ro'baro qilib qo'yamiz ey jinlar va insonlar jamoasi sizlarga o'zingiz o'z jinsingizdan payg'ambarlar kelib sizlarga oyatlarimni aytib ushbu kuningizga yo'liqishingizdan ogohlantirgan emasmidilar ular javob berib o'zimizga qarshi guvohlik beramiz deydi ularni shu dunyo hayoti aldab qo'ygan natijada o'zlarining zarariga kofir bo'lganlari bo'yicha guvohlik berdilar bu ishimizning boisi Rabbingizning aholisi g'ofil, ogohlantirilmagan qishloqlarni zulm bilan halok qiluvchi emasligidir. har kim uchun qilgan amallaridan kelib chiqib belgilangan daraja maqomlar bor rabbingiz ularning qilayotgan amal ishlaridan g'ofil emasdir rabbingiz boy va marhamatlidir agar xohlasa sizlarni ketkazib yo'q qilib sizlardan keyin o'rningizga xuddi sizlarni boshqa qavm zurriyotidan paydo qilgani kabi o'zi xohlagan avlodni keltiradi albatta sizlarga va'da qilinayotgan narsa oxiratdagi ishlar keluvchidir sizlar o'lib ketish bilan bizni ojiz qoldiruvchi emassiz ayting ey muhammad ey qavmim makoningizda o'z aqidangizda turib amal qilavering men ham albatta amal qiluvchiman diyor oxiratning oqibati kimga bo'lishini bilajaksiz albatta zolimlar najot topmagaylar mushriklar u yaratgan ekin va chorvalardan Allohga ulush ajratib, o'z aqidalari bo'yicha bu Alloh uchun, bunisi sherik butlarimiz uchun deydilar. Bas butlari uchun bo'lgani Allohga yetib bormaydi. Alloh uchun bo'lgani sherik butlariga yetib boradi. qilgan hukmlari na qadar yomon shunday qilib ko'p mushriklarga o'z sherik butlari ularni halokatga uchratish va dinlarini chalkashtirib yuborish uchun o'z bolalarini o'ldirish kabi noxush ishlarni chiroyli ma'qul ko'rsatib qo'ydi agar Alloh xohlaganida buni qilmagan bo'lar edilar ularni ham bo'xtonlarini ham o'z hollariga bering. ular o'z aqidalaricha bu chorva va ekinlar harom ularni faqat biz ravo ko'rganlargina yeydilar bu hayvonlarni esa minish harom qilingan so'yishda Allohning nomi aytilmaydigan hayvonlar ham bor deb u Allohning sha'niga bo'xton to'qidilar. to'qigan bo'xtonlari sababli u ularni jazolagan. yana aytadilarki bu hayvonlarning qorinlaridagi narsalar faqat erkaklarimiz uchundir. Xotinlarimizga ular harom qilingandir. Agar qorindagi narsa o'lik bo'lsa, hammalari eru xotinlar sherik emish. Bu vasflariga yarasha Alloh ularni jazolagay. Albatta, u hikmat va ilm sohibidir. o'z bolalarini bilmasdan johilona o'ldirgan va Allohga tuhmat qilib, ular uchun Alloh rizq qilib bergan hayvonlarni haromga chiqarganlar albatta o'zlariga ziyon qildilar. Ular haqiqatan adashdilar va to'g'ri yo'lga yuruvchi bo'lmadilar. U Alloh shunday zotki so'ri tog'larga ko'tarib qo'yiladigan va ko'tarib qo'yilmaydigan uzumzor bog'larni ta'mi turlicha bo'lgan xurmo va mevali daraxtlarni rang va ta'mda o'xshash va o'xshamas zaytun va anorlarni paydo qildi meva hosil qilganda mevasidan tanavvul hosil yig'ish kunida muhtojlarga haqqini ushri va xirojini beringiz va isrof qilmangiz albatta u isrof qiluvchilarni sevmaydi hayvonlardan esa yuk ko'taradigan va so'yish uchun yotqiziladiganlarini paydo Alloh sizlarga rizq qilib berganlaridan yeyaveringiz. Shayton izlaridan ergashmangiz. Albatta u sizlarga aniq dushmandir. 8 juft hayvonlar qo'ydan 2 jins va echkidan 2 jinsni yaratdi. Ayting, shu ikki erkagini harom qilganmi yoki ikki urg'ochisinimi yoxud ikkala urg'ochi bachadonlaridagi homilanimi agar rostgo'y bo'lsangiz ilm hujjat bilan menga xabar beringiz shuningdek tuyadan ikki jins qora moldan ikki jinsni yaratdi ayting shu ikki erkagini harom qilganmi yoki ikki urg'ochinimi yoxud ikkala urg'ochi bachadonlaridagi homilanimi yoki Alloh shu hukmni buyurayotganiga guvohmisizlar odamlarni adashtirish uchun ilimsizlik bilan Alloh sha'niga yolg'on to'qigan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir? Albatta, Alloh zolimlar qavmini hidoyat etmagan. Ayting, menga vahiy qilingan narsa Qur'ondan taom yeydigan kishiga o'limtik, to'kilgan qon cho'chqa go'shti u albatta palid va so'yishda Allohdan o'zganing nomi atalgan fisq hayvondan boshqa yeyish harom qilingan narsani topmayapman bas kimki zaruratda qolib boshqaga zulm qilmagan va zarurat haddidan oshmagan holda ularni yesa albatta Rabbingiz kechirimli va rahimlidir. yahudiy bo'lmish kimsalarga barcha tuyoqli hayvonlarni harom qildik sigir va qo'ylardan yog'larini ularga harom qildik Illa biqinlaridagi yo ichlaridagi yoki suyakka qapishgan narsa yog'larni harom qilmadik bu ularni tajovuzkorliklari sababli jazolaganimizdir biz albatta rostgo'ydirmiz agar sizni yolg'onchiga chiqargan bo'lsalar ayting rabbingiz keng rahmat egasidir uning azobi esa jinoyatchilar qavmidan aritilmaydi shirk keltirgan kimsalar Alloh xohlaganida biz ham ota bobolarimiz ham mushrik bo'lmagan va biror halol narsani harom qilmagan bo'lar edik deyishadi. Ulardan oldingilari ham to azobimizni totmagullaricha payg'ambarlarni xuddi shunday yolg'onchiga chiqarganlar ayting sizlarda bizga chiqaradigan ko'rsatadigan ilm hujjat bormi sizlar faqat gumonga ergashmoqdasiz va sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz ayting yetuk hujjat faqat Allohnikidir agar xohlaganda edi hammangizni hidoyatga yo'llagan bo'lar edi ayting mana shu narsalarni Alloh harom qilganiga guvohlik beruvchi guvohlaringizni keltiringiz agar guvohlik bersalar siz ular bilan birga guvohlik bermang bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va oxiratga ishonmaydiganlarning havoyi nafslariga ergashmang ular parvardigorlariga o'zgalarni tenglashtirayotirlar ayting kelingiz Rabbingiz sizlarga harom qilgan narsalarni o'qib beray unga biror narsani sherik qilmangiz ota onaga yaxshilik qilingiz bolalaringizni qashshoqlikdan qo'rqib o'ldirmangiz biz sizlarni ham ularni ham rizqlantirurmiz fahsh ishlarning oshkorasiga ham pinxonasiga ham yaqinlashmangiz Alloh taqiqlagan jonni nohaq qatl qilmangiz aql yuritishingiz uchun Allohning hukm qilgani shulardir to voyaga yetgunicha yetimning moliga yaqinlashmangiz magar chiroyli yo'l bilan yaqinlashishingiz mumkin o'lchov va tarozini adolat bilan to'la ado etingiz hech bir jonni toqatidan tashqarisiga taklif amr qilmaymiz gapirganingizda guvoh sifatida garchi qarindoshingiz bo'lsa ham adolatli bo'ling Allohning olgan ahdiga esa vafo qiling eslatma olishingiz uchun Alloh qilgan hukmlari mana shulardir albatta mana shu mening to'g'ri yo'limdir unga ergashingiz boshqa turli yo'llarga ergashmangiz aks holda ular sizlarni uning yo'lidan ayirib qo'yadi taqvoli bo'lishingiz uchun Allohning qilgan hukmlari mana shulardir so'ngra chiroyli savobli amal qilganlarga ne'matlarimizni mukammal berish va barcha narsa tafsiloti uchun hamda hidoyat va rahmat bo'lishi uchun Musoga kitob Tavrotni berdikki, shoyat ular Isroil avlodi parvardigorlari bilan muloqotda bo'lishlariga iymon keltirsalar. Mana bu biz nozil qilgan muborak kitob Qur'ondir. unga ergashingiz va taqvoli bo'lingiz toki rahm qilingaysiz bizdan oldingi ikki toifaga kitob nozil qilingan edi biz esa ularni o'rganishdan g'ofilmiz deyishingiz yoki agar bizga ham kitob nozil qilinganda edi biz ulardan ko'ra hidoyatliroq bo'lar edik deyishingiz bizga azaldan ma'lum bo'lgani uchun Qur'onni nozil etdik albatta sizlarga Rabbingizdan hujjat, hidoyat va rahmat keldi. Bas Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan va ulardan yuz o'girgandan ko'ra kim zolimroq ekan oyatlarimizdan yuz o'girganlarni yuz o'girib yurganlari tufayli yomon azob bilan jazolagaymiz ular faqat jon oluvchi farishtalar kelishini yo Rabbingiz azobi kelishini yoki Rabbingiz belgilari qiyomat alomatlaridan ba'zisi kelishinigina kutmoqdalar rabbingiz belgilaridan ba'zisi kelgan kuni esa oldin iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik orttirmagan jonga bu iymoni foyda bermaydi ayting kutaveringiz biz ham kutuvchilar dinlarini firqalarga bo'lib turli guruhlarga aylanganlar uchun biror narsada siz mas'ul emassiz ularning ishi Allohga havola so'ngra u ularni qilib yurgan amallaridan ogoh qilur kimki bir hasana savobli ish qilsa unga 10 barobar ko'paytirib yozidur kimki bir yomon gunoh ish qilsa faqat o'sha gunoh miqdorida bir gunohga yarasha jazolanur ularga nohaqlik qilinmagay ayting Rabbim meni to'g'ri yo'lga rost dinga Ibrohimning hanif haqqoniy diniga yo'lladi u mushriklardan emas edi ayting albatta namozim ibodatim va hayotu mamotim olamlar Rabbi bo'lmish Alloh uchundir unga hech qanday sherik yo'qdir mana shu aqidaga buyurilganman va men Allohning buyruqlariga taslim etuvchilarning avvaliman. Ayting, Allohdan o'zga parvardigor qidirayinmi? Vaholanki u hamma narsaning parvardigori bo'lsa, har bir jon inson faqat o'zi uchun ish qiladi. Hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga jonning yuki gunohini ko'tarmaydi. so'ngra qaytish joyingiz Alloh huzuridir o'shanda sizlarga kelisha olmay yurgan ishlaringizdan xabar berur u sizlarni yerning xalifalari qilib qo'ygan va ato etgan ne'matlarida sizlarni sinash uchun ba'zilaringizni ba'zilaringizdan yuqori darajalarga ko'targan zotdir albatta Rabbingiz jazoda tezkor va u kechirimli va rahimli zotdir. Araf surasi Makka da nozil qilingan 206 oyatdan iborat. arof jannat bilan do'zaxni ajratib turadigan devor arasot bu joy jannatga ham do'zaxga ham kirmagan ya'ni vaqti soati kelib alloh taolo ularni jannatga kiritgunga qadar ma'lum muddat turadigan kishilarning joyidir surada nuh hud solih lut shuayb va Musa payg'ambarlarning qissalari tavhid iymon e'tiqod qiyomat hisob kitob masalalari va boshqa ma'lumotlar beriladi mehribon va rahimli Alloh nomi ila alif Lam Mim Sad Bu Qur'on sizga nozil qilingan kitobdir. U bilan ummatingizni ogohlantirishingizda ko'ksingizda undan tanglik, shak bo'lmasin. U Qur'on mo'minlar uchun ilohiy eslatma hamdir rabbingizdan sizlarga nozil qilingan narsa qur'on ta'limotiga ergashingiz undan boshqa do'stlarga ergashmangiz eslatmadan juda kam ta'sirlanmoqdasizlar qanchadan qancha qishloq ahlini halok qildik ularga azobimiz tunda yoki kunduzi uyquda yotganlarida keldi ularga azobimiz kelganda duolari biz o'zimiz zolim edik deyishdan o'zga bo'lmadi albatta payg'ambar yuborilganlar bilan ham payg'ambarlar bilan ham savol javob qilurmiz ularga albatta qilmishlarini bilgan holda so'zlab berurmiz biz g'oyib emasmiz o'sha kuni vazn amallarning tarozida tortilishi haqiqatdir kimning mezonlari amallari og'ir kelsa aynan o'shalar najot topuvchilardir kimning mezonlari amallari yengil kelsa ana o'shalar oyatlarimizga zulm inkor qilganlari sababli o'zlariga ziyon qilganlardir albatta sizlarni yerda qaror toptirdik va unda sizlar uchun maishiy vositalarni paydo qildik lekin sizlar juda oz shukr qilursiz albatta biz sizlarni odamni yaratdik so'ngra sizlarga unga surat berdik so'ngra farishtalarga odamga sajda qilingiz dedik ular sajda qildilar illo iblis sajda qiluvchilardan bo'lmadi Alloh aytdi senga buyurganimda sajda qilishingga nima monelik qildi u dedi men undan yaxshiman meni olovdan yaratgansan uni odamni esa loydan yaratding aytdi undan jannatdan chiq u yer jannatda senga takabburlik qilishing joiz emas bas chiq albatta sen endi haqirlardandirsan u dedi menga insonlar tiriltiriladigan kungacha qiyomatgacha muhlat ber aytdi albatta sen jazo kunigacha muhlat berilganlardandirsan u alamidan dedi qasamyod etamanki meni yanglishtirganing tufayli sening to'g'ri yo'ling islom dini uzra ular odamlarni chalg'itish uchun o'tiraman so'ngra ularga oldilaridan ortlaridan o'ng tomonlaridan va so'l tomonlaridan chalg'itish uchun kelaman natijada ularning aksariyatini shukr qiluvchi holda topmaysan aytdi undan jannatdan ayblangan va haydalgan holingda chiq qasam yod etamanki kimki senga ergashsa sizlarning barchangiz bilan jahannamni to'ldirajakman biz dedik ey odam jufting Havvo bilan jannatda turingiz va xohlagan joyingizdan tanavvul qiling. Faqat ushbu daraxtga mevasidan yeyish uchun yaqinlashmangiz. Aks holda zolimlardan bo'lursiz. So'ngra shayton ularning yopilgan avratlarini ochib yuborish, sharmanda qilish uchun ikkisiga vasvasa qildi va aytdi: Rabbingiz sizlarni farishtalarga aylanib qolmasin yoki jannatda mangu qoluvchilardan bo'lib qolmasin debgina sizlarni ushbu daraxtdan yeyishni man etdi. yana ikkisiga qasam bilan men sizlarga xolis nasihat go'ylardandirman dedi shunday qilib shayton ularni noqulay holatga tushirdi daraxt mevasidan totib ko'rishlari bilanoq ikkisining avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar shunda ularga parvardigorlari sizlarni o'sha daraxtdan man etmaganmidim va shayton sizlarning yaqqol dushmaningiz demaganmidim deb nido qildi ikkisi aytdilar ey rabbimiz biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik agar bizni kechirmasang va bizga rahm qilmasang biz albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurmiz Alloh dedi bir-biringizga nisbatan dushman bo'lgan holingizda jannatdan tushingiz sizlar uchun ma'lum vaqt ajalingiz yetgungacha yerda qaror topish va foydalanish bordir yana dedi unda yashaysiz unda o'lursiz va undan oxiratda chiqarilursiz ey odam avlodi sizlarga avratlaringizni berkitadigan libos va patlar zinat kiyimlarini tushirdik ammo taqvo libosi bu yaxshiroqdir bular Allohning mo'jizalaridandir shoyat buni eslab ko'rsalar ey odam avlodi shayton ota onalaringiz odam va havvoning avratlarini o'zlariga ko'rsatib uyaltirib jannatdan chiqargani kabi sizlarni ham aldab qo'ymasin zero u va uning to'dasi sizlar ularni ko'ra olmaydigan tarafdan sizlarni ko'radilar biz shaytonlarni iymon keltirmaydiganlarga do'st qilib qo'ydik mushriklar biror fahsh ish qilsalar ota bobolarimizni shu odat uzra topganmiz uni bizga Alloh o'zi buyurgan deydilar siz ularga Alloh aslo faxsh ishlarga buyurmaydi. Alloh sha'niga o'zingiz bilmagan gaplarni aytaverasizmi deb ayting. Yana ayting. Rabbim adolatli bo'lishga buyurgan. har bir masjid namoz oldidan yuzlaringiz dillaringizni to'g'ri qiling unga Allohga dinni xolis qilgan hollaringizda duo qilingiz sizlarni avval boshda yarata boshlaganidek qiyomatda mangu hayotga qaytursizlar bir guruhni hidoyatga yo'lladi boshqa bir guruhga esa zalolat bitilgani haq bo'lib chiqdi zero ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st qilib olib, ularni to'g'ri yo'l topganlar deb o'ylaydilar. Ey odam avlodi, har bir masjid namoz oldidan zinatlaringiz, pok kiyimlaringizni kiyib olingiz. Shuningdek, yeb ichingiz lekin isrof qilmangiz zero u isrof qiluvchilarni sevmagan ayting bandalari uchun chiqargan Allohning zinatini va pok rizqlarini kim haromga chiqardi ayting u zinat va pok rizqlar bu dunyoda iymon keltirganlar va boshqalar uchun qiyomat kunida esa xolis mo'minlarning o'zlari uchun bo'lur shunday qilib oyatlarni biladigan qavmlarga mufassal bayon qilurmiz ayting Rabbim albatta fahsh ishlarning oshkorayu pinxonasini gunoh ishlarni nohaq tajovuzkorlikni va Alloh hech qanday hujjat tushurmagan narsalarni unga sherik qilishingizni hamda Allohning sha'niga o'zingiz bilmagan narsalarni gapirishingizni harom qildi. Har bir ummatga jazo uchun muhlat belgilangan qachonki ularning muhlati kelar ekan uni biror soat kechga ham ilgariga ham sura olmaydilar ey odam avlodi agar sizlarga o'zingizdan inson zotidan bo'lgan payg'ambarlar mening oyatlarimni sizlarga o'qigan holda kelsalar bilib qo'yingizki kimki taqvoli bo'lib o'zini tuzatsa u kabalarga oxiratda xavf yo'q va ular tashvish ham chekmagaylar oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va ulardan o'zlarini yuqori tutib kibr qilganlar ana o'shalar do'zax ahlidirlar ular u yerda mangu qoluvchidirlar Alloh sha'niga yolg'on to'qigan yoki uning oyatlarini yolg'onga chiqargan odamdan ko'ra kim ham zolimroqdir ana o'shalarga kitobdagi yashash nasibalari bitgach vafot ettiruvchi farishtalarimiz ularga kelganlarida Allohni qo'yib iltijo qilgan narsa butlaring qani deganlarida ular bizdan yo'qoldilar deyishadi. Kofir bo'lganlari to'g'risida o'zlariga o'zlari guvohlik berurlar. Ularga Alloh aytadi: sizlardan oldin o'tgan jin va insdan iborat kofir ummatlar ichida sizlar ham do'zaxga kiringiz har bir guruh do'zaxga kirganda sherigini la'natlaydi u yerda bir birlari bilan jam bo'lib topishgach oxirgi guruh o'zidan oldingisi haqida ey rabbimiz ana o'shalar bizni adashtirganlar ularga do'zax azobini ko'paytirib bergin deydilar shunda Alloh har bir guruh uchun azob ham ko'paytirilgandir lekin sizlar buning hikmatini bilmaysiz degan avvalgilari adashtirilganlari keyingilarga adashganlarga aytadilar sizlarning bizlardan ortiqligingiz yo'q qilmishlaringizga yarasha belgilangan azobni totaveringiz albatta oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va ulardan kibrlanib bosh tortganlar uchun osmon eshiklari sira ochilmagan va nini ko'zidan tuya o'tmagunga qadar jannatga kirmaslar jinoyatchilarni ana shunday jazolaganmiz ularga jahannam o'tidan ostilariga poyondoz va ustilariga yopinchiq bo'lur zolimlarni ana shunday jazolaganmiz iymon keltirgan va solih savobli ishlarni qilganlar esa darvoqe hech bir jonni toqatidan ortiqqa majbur etmaymiz aynan o'shalar jannat ahlidirlar ular u yerda mangu qoluvchilardir dillaridagi o'zaro adovat tuyg'ularini sug'urib tashlaymiz ostilaridan anhorlar oqajak shunda ayturlarki ushbu hidoyatga bizni boshlagan Allohga hamd aytamiz agar bizni o'zi boshlamaganida to'g'ri yo'lni topa olmagan bo'lar edik rabbimizning payg'ambarlari haqiqatni keltirgan ekanlar ularga nido qilinurki mana shu jannat qilgan savobli amallaringiz sababli u sizlarga meros qilib berildi jannat ahli do'zax ahliga qiyomat kuni Rabbimiz bizga va'da qilgan narsa jannatning haq ekanini topdik sizlar ham Rabbingiz va'da qilgan ogohlantirgan do'zaxning haq ekanini topdingizmi deb nido qilurlar ular ha deydilar so'ngra o'rtalaridan bir jarchi farishta chiqib jar soladi zolimlar uzra Allohning la'nati yog'ilsin zero ular odamlarni Allohning yo'lidan to'sadigan uni qing'ir qilishni istaydigan oxiratga esa ishonmaydigan edilar jannat va do'zax ahllari o'rtalarida to'siq bordir arof uzra har birini siymolaridan tanib oladigan kishilar bo'lur ular jannat ahliga sizlarga salom deydilar u kirishdan tamagir bo'lib kira olmaydilar ko'zlari do'zax ahli tarafiga burilib qolsa aytadilar ey Rabbimiz bizni bu zolimlar qavmi bilan birga qilib qo'yma arasot ahli simolaridan tanish kishilarga aytadilar to'plagan boyliklaringiz va qilgan kibrlaringiz sizlarga kuningizga yaramabdiku Alloh ularga rahmatini yetkizmaydi deb siz qasam ichib yurgan faqir musulmonlar ana ularmi shundan so'ng Alloh arasob ahliga deydi jannatga kiringiz sizlarga xavf yo'q va sizlar tashvish ham chekmaysiz do'zax ahli jannat ahliga bizning ustimizga suvdan yoki Alloh sizlarni rizqlantirgan narsadan to'kingiz deb nido qiladi ular javobiga Alloh siz so'ragan har ikki narsani kofirlarga dinlarini hazil va o'yin qilib olgan va foniy dunyo aldab qo'yganlarga harom man etgan deydilar bugun ushbu kun muloqotini unutganlari va oyatlarimizni inkor etganlari kabi biz ham ularni unutamiz ularga kofirlarga ishonadigan qavm uchun hidoyat va rahmat manbai sifatida o'zimiz mufassal bayon qilgan kitob qur'onni ilmiy asosda keltirdik ular esa uning aniq ma'nolari qolib tavili boshqacha mazmun berilishini kutadilar tavili kelgan kuni qiyomatda uni qur'onni ilgari unutgan mensimaganlar aytadilar rabbimizning payg'ambarlari haqiqatni keltirgan ekanlar bas qani endi oqlovchi but sanamlar bo'lsa-yu bizni oqlasalar yoki dunyoga yana qaytarilsak-u qilgan ishlarimizdan o'zgacha ish qilsak ular o'zlariga ziyon qildilar va to'qib yurgan bo'xton ma'budalari ulardan g'oyib darhaqiqat rabbingiz osmonlaru yerni olti kunda yaratgan so'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan kunga tunni qoplaydigan uni ya'ni kunni tun shitob bilan quvada quyosh oy yulduzlarni o'z amriga musahhar mute qilib qo'ygan Allohdir. Ogoh bo'lingizki, yaratish va buyurish unga xosdir. Olamlarning Rabbi bo'lmuş Alloh barakotlidir. Rabbingizga zorlanib va xufiyona ovozsiz duo qilingiz. Zero u duoda va boshqada haddan oshuvchilarni yoqtirmagan yerni Alloh xayrli ishlarga yaroqli qilib qo'ygandan keyin unda buzg'unchilik qilmangiz unga Allohga ham qo'rqinch va ham umid bilan duo qilingiz Allohning rahmati ezgu ish qiluvchilarga yaqindir. U o'z rahmatining darakchisi sifatida shamollarni yuboruvchi zot bo'lib, shamollar og'ir bulutlarni ko'tarib olgach, uni o'lik chanqoq shahar ustiga haydaymiz. Bas unga suv, yomg'ir yog'dirib, u sababli mevalarning har turidan chiqarurmiz o'liklarni ham qabrlaridan shu tarzda chiqarurmiz shoyat ulardan eslatma olsangiz yaxshi shahar yerining giyohi rabbining izni bilan unib chiqaveradi yomon shahar yeri esa faqat unumsiz shukr qiluvchi qavm uchun oyatlarni shu tarzda takror takror bayon Dar darvoqe nuhni o'z qavmiga elchi qilib yubordik shunda u dedi ey qavmim Allohga sig'iningiz sizlarga undan o'zga iloh yo'qdir men sizlarga buyuk kun qiyomat azobi berilishidan qo'rqaman qavmining zodagonlari biz seni ochiq yanglish uzra ko'rmoqdamiz dedilar nuh dedim ey qavmim menda yanglish yo'q lekin men olamlar Rabbi tomonidan elchi payg'ambardurman sizlarga Rabbimning topshiriqlarini yetkazurman va sizlarga nasihat qilurman hamda Allohdan kelgan vahiy orqali sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman sizlarni ogohlantirish taqvoli bo'lishingiz va rahim qilishingiz uchun sizlarga Rabbingizdan kelmish eslatma o'zlaringizdan bo'lmish bir kishi zimmasida kelganidan ajablandingizmi shunda uni yolg'onchiga chiqaradilar bas biz uni va u bilan birga iymon keltirganlarni kema ichida saqlab to'fondan qutqardik va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni suvga g'arq qildik ular qalbi ko'r kishilar edi od qavmiga ularning birodari hudni elchi qilib yubordik u dedi ey qavmim Allohga sig'iningiz. Sizlarga undan o'zga iloh yo'qdir. Allohdan qo'rqmaysizmi? Qavmining kofir bo'lgan zodagonlari aytdilar. Biz seni nodonlikda ekaningni ko'ryapmiz. Biz seni yolg'onchilardanmikan deb gumon qilyapmiz. U aytdi: ey qavmim menda nodonlik yo'q lekin men olamlar rabbidan yuborilgan elchidirman sizlarga rabbimning topshiriqlarini yetkazyapman va men sizlarga ishonchli nasihat qo'ydirman sizlarni ogohlantirish uchun o'zlaringizdan bo'lmish bir kishi zimmasida sizlarga Rabbingizdan eslatma kelganidan ajablanayapsizmi? Alloh sizlarni Nuh qavmidan keyin xalifa qilib qo'ygan va sizlarni jismonan ziyoda qilganini eslangiz. Bas Allohning ne'matlarini eslangiz. toki oxiratda najot topgaysiz aytdilar Faqat yagona Allohga sig'inishimiz va ota-bobolarimiz sig'inib kelgan narsa bu sanamlarni tark etishimizga da'vat qilish uchun bizning huzurimizga keldingmi? Agar rostgo'ylardan bo'lsang, bizga o'sha va'da qilgan, qo'rqitgan narsangni keltir. Hud ayt sizlarning ustingizga Rabbingiz tomonidan azob va g'azab yog'ilib bo'lgan sizlar va ota bobolaringiz nomlarini adab sig'inib yurgan Alloh ularga biror hujjat hukm tushurmagan but sanamlar to'g'risida men bilan bahslashmoqchimisiz azob kelishini kutingiz men ham sizlar bilan birga kutuvchilardandirman uni hudni va u bilan birga bo'lgan mo'minlarni bizdan bo'lmish rahmat bilan azobdan xalos etdik va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni esa qirib tashladik ular mo'min bo'lmadilar samud qavmiga birodarlari solihni payg'ambar etib yubordik u dedi ey qavmim Allohga sig'ining undan o'zga iloh yo'qdir Rabbingizdan sizlarga hujjat keldi ushbu Allohning mo'jiza tarzidagi tuyasi uni o'z holiga qo'yingiz Allohning yerida o'tlasin. Unga yomonlik niyati bilan tega ko'rmangiz. Aks holda sizlarni alamli azob tutgay. Sizlarni Alloh Od qavmidan keyingi xalifa avlod qilgani va tekisliklarida qasrlar qurib olishingiz tog'laridan o'yib uylar yasab olishingiz uchun sizlarga yerdan joy berganini eslangiz bas Allohning ne'matlarini eslangiz va yer yuzida buzg'unchilik qilib yurmangiz qavmining mutakabbir zodagonlari ularning iymon keltirgan bechorahol kishilariga solihni rabbidan yuborilgan elchi deb bilasizmi dedilar ular aytdilar biz u orqali yuborilgan narsa vahiyga ishonuvchilarmiz kibrga berilganlar esa biz sizlar iymon keltirgan narsa dinga kufr keltiramiz dedilar shunday deb tuyani so'yib yubordilar va parvardigorlarining amridan bosh tortdilar hamda aytdilar ey solih agar payg'ambarlardan bo'lsang bizga va'da qilgan narsang azobni keltir bas ularni mudhish zilzila tutdi va o'z yurtlarida o'tirganlaricha gum bo'ldilar solih ulardan bezib dedi ey qavmim men sizlarga Rabbimning topshirig'ini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat go'ylarni yoqtirmaysiz. Lutni ham payg'ambar qilib yubordik. O'z qavmiga aytdi: "Shunday yomon fahsh ishni qilasizmi?" sizlardan oldin butun olamda hech kim uni qilmagan edi sizlar xotinlar qolib shahvat bilan nafsni qondirish uchun erkaklarga kelasiz ha sizlar isrofgar qavmidirsizlar qavmining javobi ularni lut va mo'minlarni shahringizdan chiqarib yuboringiz zero ular poklikni da'vo qiluvchi odamlardir degan so'zlari bo'ldi xolos uni va xotinidan boshqa ahli oilasini qutqarib qoldik uning xotini azobda qoluvchilardan bo'ldi ular ustiga azobni yomg'irdek yog'dirdik bas jinoyatchilar oqibati qanday bo'lganiga boqing madyan qabilasiga birodarlari shuaybni elchi qilib yubordik u aytdi ey qavmim Allohga sig'iningiz undan o'zga iloh yo'qdir sizlarga Rabbingizdan hujjat keldi. Bas o'lchov va tarozini to'la to'kis o'lchangiz, odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yaroqli qilib qo'yilgandan so'ng yer yuzida buzg'unchilik qilmangiz. Agar chin mo'min bo'lsangiz, ana shu sizlar uchun yaxshidir odamlarni qo'rqitish Allohga iymon keltirganlarni uning yo'lidan to'sish va uni qing'ir qilish maqsadida har ko'chada o'tirmangiz. Ozchilik ekaningizda uning ko'paytirganini eslangiz va o'tgan buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganiga bir boqingiz. Agar sizlardan bir toifa menga yuborilgan narsa vahiyga iymon keltirib boshqa bir toifa iymon keltirmagan bo'lsa o'rtamizda Alloh hukm qilgunga qadar sabr qilingiz u hukm qiluvchilarning yaxshisidir